บุ๊กทูสี่สิบเก้าbốn 2. 49. bốn mươi kỳ là thể thao thể thao คุณออกกำลังกายไหม bạn có tập thể thao không? Bạn có tập thể thao không? ค่ะดิฉันต้องออกกำลังกาย Có, tôi cần phải vận động. Có, tôi cần phải vận động. đi ดิฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับ Tôi ở trong một câu lạc bộ thể thao. Tôi ở trong một câu lạc bộ thể thao. เราเล่นฟุตบอล Chúng tôi chơi đá bóng. Chúng tôi chơi đá bóng. บางครั้งเราก็ว่ายน้ำ Thỉnh thoảng chúng tôi đi bơi. Thỉnh thoảng chúng tôi đi bơi. หรือเราขี่จักรยาน hay là đạp xe đạp hay là đạp xe đạp มีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรา ở trong thành phố của chúng tôi có sân vận động ở trong thành phố của chúng tôi có sân vận động แล้วก็มีสระว่ายน้ำกับซาวน่าด้วย cũng có bể bơi cùng với phòng tắm hơi cũng có bể bơi cùng với phòng tắm hơi และมีสนามกอล์ฟ và có một sân đánh gôn và có một sân đánh gôn ทีวีมีอะไรดู ở trên vô tuyến có gì ở trên vô tuyến có gì กำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้ hiện giờ có một cuộc thi đấu bóng đá hiện giờ có một cuộc thi đấu bóng đá ทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่ đội Đức đá với đội Anh đội Đức đá với đội Anh ใครกำลังนำ ai thắng ai thắng ดิฉันไม่ทราบค่ะ tôi không biết tôi không biết ตอนนี้เสมอกันอยู่ hiện giờ hòa hiện giờ hòa ผู้ตัดสินมาจากเบลเยียม trọng tài đến từ bỉ trọng tài đến từ bỉ ตอนนี้กำลังยิงลูกโทษ bây giờ có một cú đá phạt đền Bây giờ có một cú phạt đền. เข้าประตูแล้วหนึ่งต่อศูนย์ vào một không vào một không